державного управління і службових осіб, що обмежують права громадян та інше, а також по справах окремого провадження, де захищаються не суб'єктивні права, а інтереси, що охороняються законом, опосередковані суб'єктивним правом громадянина або організації, наприклад інтерес в судовому встановленні факту, що має юридичне значення, факту перебування на утриманні, факту родинних відносин громадян тощо. При проведенні правосуддя в цивільних справах суд. Учасники цивільного процесу здійснюють чимало процесуальних дій, вступають у відносини між собою. Цивільні процесуальні правовідносини це суспільні відносини, учасники яких виступають як носії прав і обов'язків, установлених нормами цивільного процесуального права. Передумовами виникнення цивільних процесуальних правовідносин є перше норми цивільного процесуального права. Це загально обов'язково. Формально визначене право поведінки загального характеру, що встановлюється або санкціоноване державою і спрямоване на регулювання відносин, що склалися в зв'язку із здійсненням правосуддя в цивільних справах. Друге. Процесуальна правосуб'єктивність це специфічна властивість суб'єктів цивільного процесуального права, що дозволяє їм бути носієм прав та обов'язків, вступати в цивільні процесуальні правовідносини. Третє. Юридичні процесуальні факти це конкретні життєві обставини, що передбачені нормами цивільного права, які направлені на виникнення, зміну та припинення правових відносин. Цивільні процесуальні правовідносини мають певну внутрішню будову, до якої входять перше зміст, друге суб'єкти, третє об'єкти. Перше. Зміст цивільних процесуальних відносин поділяється на фактичний або матеріальний. Тобто реальна поведінка, яку уповноважена особа може а право зобов'язана має завершити та юридичний, тобто суб'єктивне право на юридичний обов'язок. Друге. Суб'єкти цивільного процесуального права це індивіди, організації або спільності, які на підставі цивільно-процесуальних норм можуть бути учасниками правовідносин, носіями суб'єктивних прав та обов'язків. Першу групу суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин становлять судові органи та їх посадові особи, суди, судді, головуючі, рядові виконавці. До другої групи відносяться особи, які беруть участь у справі, сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб, прокурор, органи державного управління, профспілки, підприємства, організації та їх об'єднання, інші громадські організації та окремі громадяни, які захищають права і законні інтереси осіб. Третя група суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин це особи які сприяють здійсненню правосуддя. До них відносяться представники громадських організацій та трудових колективів, свідки, експерти, перекладачі, поняті, особи, які приймають письмові та речові докази, особи, які приймають майно і грошові засоби боржника. Організації, що здійснюють періодичні стягнення із заробітної платні боржника, охоронці описуваного майна та інші. Третє. Наступний елемент цивільних процесуальних правовідносин об'єкт